Ir 10 un 10 minūtes 4. 7. oktobrī. Un šo fona mūziku, kuru tagad dzirdām, noteikti daudzi at, at, atpazīst kā lūkšanas fona mūziku, kā rožu kroņa lūkšanas fona mūziku, kuru lūdzamies no rīta pulkstens septiņos, kā arī vakarā pulkstens septiņos kopā ar klausītāju nodomiem. Un šodien, šodien ir īpaša diena, jo Šodien baznīcā svinam un pieminam visvētākās jaunavas Marijas rožukroņa karalienes dienu. Jā, šodien rožukroņa karalienes svētki īpašajā mēnesī, uh, oktobrī, kad uh, arī viss mēnesis, viss oktobris ir veltīts rožukroņa lūkšanai. Un uh, šodien tieši pateicībā par žēlastībām, kas saņemtas lūdzoties rožukroni, rožukroni kā arī uh, Um, par uzklausītiem nodomiem pāvests Leons 13. 1883. gadā oktobra mēnesi veltīja jaunavai Marijai, aicinot šajā mēnesī baznīcās ikdienas lūgties rožakroni. Un uh, vēl joprojām uh, oktobris ir rožakroņa mēnesis, un tajā baznīca arī īpaši godina visvētāko jauno Mariju. Um, arī šajā dienā tad aicināšu jūs rīta cēliena laikā pastāstīt un padalīties, kas priekš tevis ir rožu kronis, rožu kroņa lūkšana. Un arī aicināšu tad zvanīt uz studiju, sūtīt īsiņas, e-pastus, iesaistīties un dalīties, jo patiešām būtu ļoti svarīgi dzirdēt, varbūt, ka kāds šajā rožu kroņa mēnesī vēl nav paspējis palūgties šo lūkšanu. Varbūt kāds to dara vairākas reizes dienā. Kāpēc tu lūdzies? Un vai tu esi arī saņēmis kādu žēlastību caur rožu kroņa lūkšanu? Lūk, tas, tas būs šī rīta, rīta cēliena temats. Aicināšu dalīties, bet atgādinu, ka šodien arī vakarā gaidāms kāds īpašs pasākums, jeb garīgi svētceļosim uz kādu no Marijas svētvietām. Šoreiz tā būs Pompeja, Pompeja Itālijā, un pulksten piecos tad varēsim kopā ar visas pasaules radio Marija klausītājiem. Tas nozīmē vairāki tūkstoši, varbūt pat simti tūkstoši. Precīzu skaitu neviens nezina, cik daudzi tad pievienosies, bet ir zināms, ka šī lūkšana tiks translēta ļoti daudzās eh, radio Marija pasaules ģimenes radiostacijās. Un uh, Tas nozīmē, ka tas būs ļoti, ļoti liels, grandios pasākums, kuram varam gatavoties jau arī tagad. Un daloties, stāstot viens otram par to, ko tad mums katram nozīmē šī lūkšana. Atgādinu studijas kontaktus. Tu vari sazvanīt studiju uz numuru 67 969 131 vai atsūtīt īsiņu uz numuru 266 77 272. Jā, un tā kā šodien ir rožu kroņa karalienes svētki, tad tā arī dziesma um, no maija dziedājumiem, jo arī maija mēnesī lū, nu, ir Marijas mēnesis, un tad maija mēnesī parasti ir maija dziedājumi. Un uh, šajā viena dziesma no maija dziedājumu repertuāra, un tā arī ir ar nosaukumu Rožu kroņa karaliene. krūņa karalīne, jaunavas vārds. Jā, tā bija dziesma no maija dziedājumu repertuāra, ko izpildīja pieniņa draudzes dziedātāji, tātad Rožu Kroņa karaliene. Un šodien 7. oktobris svinam Rožu Kroņa karalienes svētkus. Atgādinu, ka aicinu dalīties un uh, pastāstīt par tām žēlistībām, ko tu esi saņēmis, vai tu vispār esi saņēmis, vai tu lūdzies Rožu Kroni šodien, ikdienā, uh, pastāsti, kā ir. Vai tu arī varbūt lūdzies rožakroni kopā ar radio Mariju tiešraidē vai varbūt ierakstā. Pastāsti, padalies un uh, būsim priecīgi dzirdēt tavu ziņu, tavu zvanu, tavu um, lasīt tavas ziņas un uh, iepriecināt viens otru, iedvesmot arī varbūt citus lūgties šo lūkšanu. Starp citu, šī ir viena no vispopulārākajām katoļu lūkšanām visā pasaulē. Un gadsimtu gaitā gan diamāte, gan pāvesti un biskupi ir aicinājuši ticīgo tautu ikdienas lūgties rožu kroni. Un zinu, ka pāvests Jānis Pāvils II ir arī teicis, ka tā ir viņa mīļākā lūkšana. Un viņš ir teicis, lūgties rožu kroni nozīmē kopā ar jauno Mariju pārdomāt būtiskākos Jēzus dzīves notikumus. Un tātad Pāvests Jānis Pāvils II ir arī daudz runājis par šo lūkšanu, un <clears throat> viņš ir izdevis apustulisko vēstuli 2002. gada 16. oktobrī. Un šajā vēstulē pāvests apskata tādus piecus svarīgākos šīs lūkšanas aspektus, varbūt tad es arī šodien tos atgādināšu. <clears throat> Tātad eh, pirmais aspekts rožukroņa lūkšanā mēs kopā ar Mariju atceramies Kristus dzīvi. Tas nozīmē, ka mēs šodien varam aktualizēt Dieva paveiktos darbus un atvēroties uz eh, Dieva vārdu, ļaut viņam mūs veidot un vadīt. Un tad ir jautājums sev, vai rožukroņa lūkšana palīdz man labāk pārdomāt, iedziļināties Jēzus dzīves notikumos un attiecināt tos uz savu dzīvi. Tātad labs atgādinājums, ka, ka galvenā lieta, ko mēs darām rožu kronītē, ir pārdomā, pārdomājam šos uh, noslēpumus. Tātad otrais aspekts - rožu kroņa lūkšanā mēs no Marijas mācāmies iepazīt Kristu. Un uh, svētais uh, Hieronyms ir sacījis, nezināt rakstus nozīmē nepazīt Kristu. Bet, ja mēs nepazīstam Kristu, mēs nespējam atklāt ne Dieva mīlestību, ne arī Viņa žēlsirdību. Un Bībelē vārds iepazīt nozīmē izveidot ar konkrētu personu draudzīgas attiecības. Tātad Marija mums ir kā paraugs, ko labāk, jo viņa labāk uh, pazīst Jēzu uh, nekā jebkura cita radība virs zemes, un tikai viņa var mūs patiesi iepazīstināt ar savu dēlu. Tad vēl viena lieta, ko pārdomāt, vai es varu teikt, ka lūdzoties rožu kroni, es ar vien labāk iepazīstu Kristu un viņa gribu. Tātad jau divi jautājumi, ko mums mudina pārdomāt um, svētais Jānis Pāvils II uh, savā apustuliskajā pamudinājumā, kas bija veltīts rožu kronim. Tātad uh, trešais šīs uh, pamudinājuma aspekts ir – rožu kroņa lūkšanā mēs kopā ar Mariju varam līdzināties Kristum. Tātad viņa bija pirmā, kas ieteicēja savam dēlam un sekoja viņam līdz pat galam, un arī mēs vēlamies būt Jēzus mācekļi, līdzināties viņam savā ikdienas dzīvē, klausīties viņa vārdos, pārdomāt tos savā sirdī un īstenot arī dzīvē. Tātad, lūdzoties rožu kroni, mēs ejam Marijas skolā un ļaujam viņai ar mātišķu mīlestību un gādību mūs veidot pēc Jēzus parauga, kurš nedzīvoja sev un nemeklēja savu labumu, bet sevi pilnībā veltīja debesu tēvam visu cilvēku pestīšanas labā. Un vēl kāds jautājums, ko pajautāt sev, vai ar rožu kroņa starpniecību mainās mana dzīve? Vai šī lūkšana man palīdz sekot Kristum? Kā ar, ar tevi, klausītāji, vai šī lūkšana tev palīdz sekot Kristum? Ceturtais šī apustuliskā pamudinājuma um, aspekts ir, kad lūkšanā mēs kopā ar Mariju lūdzam Kristu. Mums ir jālūdzas uh, nevis mehāniski atkārtojot vārdus tikai ar lūpām, bet jālūdzas arī ar sirdi, iekļaujot tajā visus nodomus. Tieši šāda sirds lūkšana dara brīnumus. Un tieši šāda sirds lūkšana dara brīnumus, kāda, kādā parādīšanās reizē māsai Faustīnai Jēzus bija sacījis: Tu vienmēr mani iepriecini, kad lūdzies par grēciniekiem, Man vispatīkamākā lūkšana ir lūkšana par grēcinieku atgriešanos. Šī lūkšana vienmēr tiek uzklausīta. Tātad jautājums, ko pārdomāt vai lūdzoties rožukroni, es uzticu Jēzum savas un citu cilvēku vajadzības, vai lūdzos par grēcinieku atgriešanos. Varbūt arī tev ir bijis kādreiz tā, ka tu šo lūkšanu lūdzies kā mehāniski, skaiti, um, Jā, starp citu, arī par šo vārdu ir mums rādījumā arī bijušas diskusijas, kā pareizi teikt, lūdzos rožu kroni vai skaiti rožu kroni. Un uh, no vienas puses skaitīt ir tā kā, kā kaut ko atstāstīt vai skaitīt tieši šīs perlītes uh, uz rožu kroņa krellēm, bet uh, latgalieši atkal atspēko, kad uh, vārds skaitīt jau it kā ir ar to nozīmi arī lūgties latgaliešiem. Tā kā cik, cik cilvēku, tik viedokļu, <laughs> bet jā, galvenais jau ir lūgties ar sirdi. Tad piektais aspekts. Rožu kroņa lūkšanā mēs kopā ar Mariju sludinām Kristu. Tātad lūkšana mūs neatsvešina no īstenības, bet ieved tajā arvien dziļāk. Rožu kroņa lūkšana svētdara tos, kuri šo lūkšanu praktizē ikdienā – pateicoties tai mūsu kristīgās dzīves liecība kļūst par sekmīgu evanģelizācijas veidu, kas dara redzamu jaunu dzīvesveidu, kam piemīt liels spēks piesaistīt cilvēkus dievam. Un tad vēl kāds jautājums, ko uzdot sev, vai tas notiek arī ar mani? Vai es ļauju Jēzum atjaunot savu domāšanu un darbošanos? Vai es tāpat kā Marija saviem līdzcilvēkiem saku, izdariet visu, ko viņš jums teiks? Tātad šie pieci aspekti, pieci jautājumi, par ko varam aizdomāties šī, šodienas rožu kroņā karalienes svētkos. Tātad pirmais, vai mēs iepazīstam Kristu caur ro, rožu kroņa lūkšanu. Otrais, vai mēs mācāmies kopā ar Mariju līdzināties Kristum rožu kroņa lūkšanā. Tātad Trešais, vai mēs atceramies Kristus dzīvi, iepazīstam Dieva vārdu caur rožu kroni. Un piektais aspekts, tātad ceturtais, vai mēs kopā ar Mariju lūdzam Kristu, un piektais, vai mēs kopā ar Mariju sludinām Kristu. Tad jautājums tev klausītāji. Vai tu, dzirdot šos jautājumus, arī sevī sajūti kaut ko, kas ir – kas atsaucās tevī, vai tu esi piedzīvojis kādus um, brīnumus, vai tu esi iepazinis Dievu caur rožkroņa lūkšanu droši atsūti īziņu uz numuru 266 77 272 vai arī padalies un uh, piezvani uz numuru 67 969 131. kur tumsas naida baiļu nav. Tik mīla vien, tik mīla vien, ak mīļa māte Marija, tu mārā zemes karaliene, ak mīļa māte. Atkal saka, māte Marija, pat nebaidījies ļaudis dzīvot un prātā nāvi uzvarēt. Ar mīlu vien, ar mīlu vien, viņš tevi uzklausīs, saka, māte, un mūsu lūgšanās klatā lai nāvi uzvarēt, kā viņš ar mīlu vien, ar mīlu vien. Ak, mīļa māte Marijā, tu mārā zemes karaliene, ak, mīļa māte Marijā, tavs dēls ir mūsu ticībā. 7. oktobris, Rožakroņa karalienes diena, arī tā dēvētā uzvaras diamātes diena, un šodien aicinām dalīties par to, ko rožakronis nozīmē tavā ikdienā. Vai tu to lūdzies, kuros brīžos, kuros laikos, un vai esi arī saņēmis kādas žēlastības caur to? Un uh, mums ir arī studiju sasniegusi pirmā izziņa – un arī to pēc tam nolasīšu. Šobrīd mums ir arī kāds zvanītājs. Lūdzu! Lai nu, slavēts Jēzus Kristus! Mūžīgi mūžam slavēts! Nu, es šodien nedrīkstu nepieminēt dievmāmiņu un rožu kroni. Nes no bērnības, no jaunības mana ģimene ir lūgusies, un, un es esmu pie tā biju pieradusi un arī lūdzos kopā kopā kā bērns, bet tad es pārbraucu uz Rīgu, tad viens vidus man bija tāds, ka, nu, nelūdzos neko daudz, bet tad 95. gadā es sāku lūgties katru dienu, un līdz šim brīdim es lūdzos rožu kroni. Izņemot, varbūt, ka es esmu ciemos kaut kur bijusi, un, un, un, un tādu, nu, nevarēju kaut kur palūkties, bet domās vienalga. Un es e, vispār varu pateikt to, ka man Dievmāte un Jēzus ir izglābis no slimības Un līdz šim brīdim, 27 gadi, es esmu vesela. Nu, kaitas man ir daudz, bet eh, nu, tā slimība man neatkārtojās. Un tagad ar rādio jūsējo e, varētu teikt, septīto gadu es katru dienu, katru dienu iesu mājās. Un pat divas reizes. Un ļoti, ļoti man šorīt rožu krons patika. Kluss, mierīgs ieturēt bez kaut kādām skaļām runāšanām, būšanām. Paldies, kas vadīja, un paldies visi, kas lūdzās. Un, e, nu, apmēram tā. Tomēr es e, lūkšos, jā, mēs ģimenē lūdzamies visi, un, un, un, un, un ja man bija dzīva māsa, mēs, e, ka nebija rādio, Tad ne, es nācu pie viņas, mēs blakām dzīvojam un arī katru dienu lūdzamies rožu kroni. Bet tagad par cik ir rādio un man māsa aizgāja mūžībā. Un tad es eh, ar rādīju. Nu, rādīja ir mana eh, dzīves eh, pēdējos gadu, gadus, jāsaka, es varbūt dzīvoju, jo man ir diezgan ļoti liels vecums. Un man ir pateicība jums, pateicība visiem. Un Esmu laimīga, ka man ir rādīja Marija. Paldies, ka uzklausījāt. Sirsnīgs paldies par dalīšanos tiešām. Un kā jūs sauc? Marcianna. Marcianna, sirsnīgs paldies par zvanu. Uh, tiešām iedvesmojoši. Paldies par liecību. Jā, Lai skaista diena. Ar Dievu. Paldies. Jā, tiešām ļoti labs piemērs, kā dalīties, kā pastāstīt par to, ko tad tavā dzīvē nozīmē rožu kroņa lūkšana. Un tagad arī īziņa. Pirms vairākiem gadiem, jā, tātad, pirms vairākiem gadiem, kad tikko biju kļūsi praktizējoša kristiete, apņēmos lūgties katru dienu rožu kroni. Toreiz vēl praktizēju ezotērikas garīguma elementus, tādus mantras, meditācijas vai astroloģiju, uh, bet pēc kāda laika, lūdzoties rožu kroni katru dienu, Dievs deva žēlastību saprast, ka es nevaru apvienot kristietību un tās prakses. Es domāju, ka tā ir bijusi rožu kroņa žēlastība. Lūk, arī kāda, kāda skaista liecība par to, kā rožu kronis palīdz tuvoties Dievam un palīdz atmest to, kas traucē, kas traucē ceļā pie Viņa un uh, skaista liecība. Paldies iesūtītājai uh, par šo izziņu. Jā, um, es zinu, ka ir ļoti dažādi veidi, dažādas apņemšanās. Kāds arī ir apņēmies lūgties rožu kroni katru dienu, kāds varbūt tikai reizi nedēļā, vai kāds tikai uz kādiem īpašiem notikumiem. Es zinu, ka, piemēram, no manas dzīves rožu kronis um, Es atceros to sa no savas bērnības, kad mana vecmama, cik viens sevi atceros, tik viņa bija lūgusies rožu kroni, um, un viņai tās baltās pērlītes uh, uz rožu kroņa es ļoti labi atceros, un tad, kad viņa lūdzās, tad es viņai palīdzēju skaitīt ar saviem mazajiem pirkstiņiem, cik tad vēl ir palicis. Un, um, jā, es atceros šo lūkšanu uh, kopā ar vecmamu. Tad pēc tam, pēc gadiem, Um, es atceros uh, šo lūkšanu arī, protams, mājās, bet tas bija kā uzlikts gandarījums uh, grēksūdzē no priestara, un tad gan man šī lūkšana likās nedaudz garlaicīga. Es to gribēju ātrāk, ātrāk noskaitīt, un tad, uh, lai tikai ātrāk varētu iet darīt kaut kādas citas interesantākas nodarbes, bet uh, tāds tā kā skaitīšanas rekords <laughs> man, bija, man bija jāsasniedz. Es neatceros, cik, tur, cik ātrā laikā es to noskaitīju. Bet um, jā, arī manā dzīvē bija tāds mirklis, kad es to, protams, nelūdzos, bet uh, tieši spilgti atceros tādus pašus arī pirmsākumus, kad es, uh, nu kā teikt, uh, praktizēju jau apzināti šo kristietību un kato, katoļu ticību savā dzīvē, tad es atceros, ka priesteris Arnis Mazlievskis, viņš mūs uh, veda um, mani vēl dažus jauniešus uz kādiem pasākumiem, un tad vienmēr ceļā viņš teica, man jums ir ģeniāls piedāvājums. <laughs> Varbūt palūksimies. Jā, un tad uh, es atklāju, ka jā, šo, šo lūkšanu var lūgties arī kaut kur dodoties ceļā, um, no Rīgas uz Daugopili vai no Daugopils uz Rīgu uz kādu pasākumu. Un uh, tad, tad bija dažādi veidi, kā mēs to lūdzāmies. Tad viens veids bija, kad um, katrs lūdz savu noslēpumu un vēl pasaka nodomu, par ko gribi šo, šo noslēpumu lūgties. Bet vēl kāds veids bija arī, tad, kad mēs braucam no kāda pasākuma mājās, tad uh, katrs cilvēks Piemēram, ja mašīnā ir pieci cilvēki, tad pirmais padalās un novada pirmo noslēpumu. Tad otrais padalās, pastāsta, kā viņam ir gājis šajā pasākumā, ko viņš ir saņēmis no dieva. Un tad visi mašīnā esošie lūdzas jau otro noslēpumu par šo cilvēku un šī cilvēka nodomā. Tāda skaista prakse. Nu jā, un tad vēl rožu kronis manā dzīvē saistās ar tādu, protams, ar svētceļojumiem, kad eh, rožu kronis tiek dziedāts. Tā arī ir atsevišķa skaista pieredze. Un vēl saistās arī ar to, ka uh, eh, mana vecmama, jā, jau pieminētā, um, viņa bija, viņai bija arī tāda apņemšanās, ka viņa katru, um, katru otrdienas rītu pulkstens sešos lūdzās rožu kroņa lūkšanu. Un uh, dienas laikā varēja pat četras rožu kroņa daļas nolūkties. Tā kā šādu prakses līmeni es vēl neesmu sasniegusi, un es nezinu, vai <laughs> tuvākajā laikā es būšu arī uz to spējīga. Bet eh, es domāju, ka ļoti daudz žēlastības manā dzīvē ir pateicoties tieši viņas lūkšanām, un arī noteikti arī rožakronim un, un, un tam, ka, jā, ka tieši šī lūkšana ir bijusi ļoti klātesoša daudz manā dzīvēm. Tā kā tā, jā, tagad padalījos arī par sevi, <laughs> par savu pieredzi, bet aicinu arī tevi, klausītāji, neklusēt un pagodināt Dievu caur to, ka tu padalies ar savu liecību, vai tu lūdzies rožu kroni ikdienā. Ja jā, tad kāpēc, cikos, cik reizes, un, un vai tas ir tavā dzīvē kaut ko labu, uz labu mainījis? kas ir noticis. Tātad pagodini Dievu, atsūti īsiņu uz numuru 266, 272, vai arī piezvani un pastāsti uz numuru 67, 969, 131. Vari to darīt arī dziesmas laikā. Um, ja vēlaties palikt anonīms vai nevēlaties runāt publiski, tad uh, pastāstiet dziesmas laikā jau un uh, tad vēlāk es to darīšu arī zinām klausītājiem. Bet pagaidām, lai izskan arī vēl kāda skaista dziesma, Ave Marija! Un atgriežamies rādījumā arī ēterā. Šodien rožu kroņa karalienes svētki, tādēļ, tādēļ arī šodien aicinām dalīties par rožu kroņa lūkšanu. Un mums ir arī kāda zvanītāja. Labdien, lūdzu! Labdien! Labdien, visi mīļie klausītāji! Arī es vēlos padalīties ar, um, ar savu liecību par rožkroni. Rožkrons ir viena ļoti brīnišķīga lūkšana. Uh, Un eh, es esmu to pieredzējis arī savā ģimenē, kad mamma par mums eh, ļoti daudz lūdzās tieši rožu kroni. Rožu kroni es esmu izaugusi ar to, un es esmu piedzīvojis ļoti daudz, kā Dievs spēj un var, eh, um, kā lai saka, palīdzēt un, un pārvērst un galu galā arī dziedināt tīri arī fiziski dziedināt, un mēs esam tam lieciniece. Un arī savā dzīvē es esmu pārņēmusi šo praksi no mammas. Un, uh, Un šī ro, roža kronis uh, ir tas, kas um, pirmkārt mani mierina satraukuma brīžos, jo es lūdzos divās lietās, kad man ir ļoti labi, un es pateicos Dievam un slavēju savu roža kroni. Uh, Un otrkārt, kad man ir ļoti slikti, kad es jūtos ļoti bezspēcīgi un es nezinu, ko darīt. Un pirmais, ko es daru, es ņemu lokā, rokās rožkroni lūdzot. Es lūdzos un lūdzos, līdz man iestājas miers. Un pats pirmais, tas, kad ir iestājies miers, Un es jūtu, un jau aptuveni jau sāk apjausma būt, ko man darīt tālāk, ko darīt situācijās, ka liekas, ka ir bezcerīgi. Lai Dievs ir mūžam slavēts, šis ir eh, kaut kas ļoti brīnišķīgs. Un, eh, um, man ir prieks, ka eh, mums tas ir nodots dzimta, dzimta arī mana vecmāmiņa lūgas, mana māma, es, un man ir trīs meitas, kuras aug, un viņas jau kopīgi ar mani sāk lūgties. Paldies jums! Sirsnīgs paldies par zvanu. Tiešām iedvesmojoši un labs atgādinājums, ka rožakronis var būt gan kā palīgs, kad mēs slavējam Dievu, gan kā arī tāda palīdzība, kad mēs esam par kaut ko noraizējušies. Tā kā liels, liels Jā. paldies par zvanu. Visu labu. Visu labu. Redz, kā um, saņemam drosmi un arī piezvanam visi pārējie, kuriem ir kaut kas saistībā ar rožakroņa lūkšanu, vai tā ir svarīga jūsu dzīvē un kādos gadījumos jūs to lūdzaties. Tātad piezvaniet, pastāstiet, mums arī bija vēl kāds zvans, nepaspēju gan pacelt, aicinu zvanīt vēlreiz uz numuru 67 969 131. Radio Marijas studija lūdzu. Slavēts Kristus. Mūžīgi mūžam slavēts. Uh, eh, dzirdēju, jūs nu, runājam par savu vecmāmiņu. Un, eh, tā kā esmu koordinātori pie nemitīgā rožkroņa, kas mums Latvijā jau pastāv 27 gadus, ja drīkst zināt vecmāmiņas vārdu, jo man ir arī paņēma šai brīdī veco reģistru, kur mums ir eh, arī otra diena no 6 līdz 7. Un Jā. Uh, mana vecmāmiņa jau ir aizgājusi mūžībā šajā. Jā, jā šajā... bet varbūt vecajā reģistrā <laughs> viņas vārds ir tomēr. Marta. Marta. Jā, jā tad es pārskatīšu tiešām. Un, un te šajā te gan es neredzu, bet varbūt ir vēl kāds vecāks, tad viņa mm -hmm. pasen mūžībā. Tātad mums šī lieta būtībā nav nemaz tik briesmīgi, jo kādreiz pašā iesākumā, kad mums nebija nekādas tādas norādes, tiešām lūdzamies tajā stundā katrs pilnu rožkroni, kas toreiz bija vēl eh, trīs, trīs daļas. Bet tagad ir, kad mēs iepazināmies, jo pārņēmām šo eh, tātad kalpojumu no polijas, Un tur ir arī viņiem ir tātad šī, kā lai es teiktu, tāda instrukcija, kad stundu piepilda ar rožkroņu lūkšanu. Un nav svarīgi, cik daļas katram, jo citam, nu varbūt viņš tikai to vienu daļu spēja tiešām ar sirdi izdzīvot. Viņš tātad šajā stundā pieslēdzās šajā nemitīgajā ķēdē, kas mūs saista tiešām ar debesīm un vienam ar otru un viņš izlūdz vai pateicās nu, to, kas viņam tajā brīdī sirdī ir svarīgs. Tātad nav svarīgi, cik daļu, bet galvenais, ka to stundu tu piepildi ar rožkroni lūkšanu. Un būtībā stunda, tas ir ņemts arī no rakstiem, tāds, tāds biblisks, kur Jēzus saka, vai tu vienu stundu nevarēji būt ar, manu, ar mani nomodā. Mm. Un, un tā, tā, tā tāda mīlestības kalpošanas stunda, kur mēs katrs, kur esam savā Latvijas vietā, vai pilsētā, vai, vai tas ir laukos, un, un to var dažādi gan mājās, gan uz ielas, gan pie dabas praktizēt šo stundu, kā kuram tā <laughs> stunda gadās. Bet, bet ir svarīgi, ka mums šī lūkšana jau pastāv ka tā tiešām ir nemitīga. Un, un garīgie vadītāji ir tēvi dominikāņi, kas kā um, rakst, vēsturiskās liecības ir, ka ir jau bijis Latvijā dominikāņu vadībā roškroņu brālības jau no 15. gadsimta. Latgalē, tā kā pateicība Jā. Dievam un pateicība Radio Marija, ka mums arī šī Radio Marija roškroņa saima ir, kurā es pat arī piedalos, protams, tā kā praktizēja rožkroni, kā jau jūs stāstījāt par savu vecmāmiņu. Arī mana vecmāmiņa teica padomu laikos rožkronīts bija viņas, viņas tātad dzīves neatņemama sastāvdaļa. Jā, paldies, sirsnīgs paldies par dalīšanos. Mūs visus stiprina un palīdz e, ceļā pie Dieva. Jā, sirsnīgs paldies, paldies par zvanu. Mums ir arī vēl nesagaidīja savu kārtu vēl kāds zvanītājs, bet arī aicinu, tad, jā, lūdzu, rādījām arī. Lai slavēts Jēzus Kristus. Mūžīgi mūžam slavēts. Es arī gribēju liecināt, ka rožakronis tā ir tāda spēcīga lūkšana un pat tāda aizsardzība ceļā pie Dieva. Uh, tas ir nu, apbrīnojami, to pat nevar izstāstīt, kā vai nu cilvēki palīdz, vai nu kā, bet vienmēr kāds atnāk palīgā, tiek atsūtīts palīgā, uh, arī tādu dažādu problēmu izēju, iziet no visādām situācijām. Nu, tāda palīdzība, ja ir kopā ar rožu kroni un uztic visu, visas tās vajadzības un tās problēmas diamātei un palīdziet atrisināt. Un te vēl tādu liecību varu pateikšu. Jā. Uh, es strādāju, biju darbā un pēc darba nolēmu atnākt vakarā uz baznīcu un svēto misiju Uh, eh, Dievmāts nodomā. Vat tāds pamudinājums bija. Es domāju, Dievmātei varbūt es visu laiku tur savus nodomus, savus nodomus, bet es domāju, Dievmāts nodomā noturēt svēto misi, pieņemt komuniju, gan jau viņi zina, kam tajā brīdī vis, visvairāk vajadzīga tā lūkšana. <clears throat> Un tieši tajā dienā mana priekšniece saka, ka man būtu, vai es nevarētu aizkavēties darbā, kad, nu, kad ir vajadzība. Un es ar tādu noskumušu sirdi, es, nu, es saku, nu, protams, bet iekšīgi pārdzīvoju to visu. Es domāju, nu, kā tā bija apņēmusies, apsolīsies dievmātē un nošķitā nu, sanāk. Un tagad pēc uh, darba eju lēnām uz baznīcu un pat uh, es tā īpaši lēnēju, jo uh, tālu nebija man tā baznīca no, mā, no darba. Uh, Un pat es domāju, pat negribās uz tādu pusmisi iet, jo tā bija dievmāts mise. Es domāju, aiziešu uz beigām, nu, vai tā negribējās. Bet es ienāku baznīcā iekšā un skatos tāds klusums un pēdējā solā jautāju vienai sieviņai, vai svētā mise beidzās? Es nu, rukojos, vēl nav sākusies. Nu, redz, kā. Es neko nesaprotu, kā nav sākusies. Viņš, ka priestera nav. Es tikko apsēžos solā, priecīga, laimīga, nāk priesteris. Ļoti steidzīgs nāk un Nambons atvainojās, kad nu, draudzē visai priekšā, kad nu, saka godīgi, ka viņš aizgulējies ir. <laughs> un saprotiet, un man tāds prieks, es domāju, taču neviens nezin, kad, nu, saprotiet, pat, yeah. tā ir tāda neredzama vadība, jā. Ja? ko mēs pat nevaram nesaprast riktīgi, bet tas neredzams kaut kas, kas palīdz kas palīdz, kas palīdz daudz plānus īstenot, no daudz kā pasargām. Tā kā tikai ar roķu kroni pie Dieva. Paldies! Paldies par dalīšanos, lai Dievs svētī! Redz, cik skaistas liecības mums sāk iebirt jau radio Marija ēterā, un uh, tagad arī nolasīšu izziņu veidā iesūtītās liecības, <clears throat> kāda klausītāja raksta. <clears throat> Tā kā nejauši uztvēru radio Mariju un sāku klausīties regulāri, tad sāku arī ar jums kopā lūgt rožu kroni. Varu teikt, ka tas palīdz gan veselībā, gan dažādos notikumos. Paldies jums, radio Marija! Tā mums raksta Gunta. Paldies Guntai par īziņu, arī, arī um, skaista liecība, kā, kā radio Marija palīdz ikdienā lūgties šo lūkšanu. Mums ir arī vēl kāds zvans, Lūdzu, rādījām arī. Lai slavēts Jēzus Kristus. Mūžīgi mūžam slavēts. Es vienkārši tagad ar asalamācies atceros. Es jau biju atraitne, man ir trīs meitenes. Un tad, kad bija tas omona iebrukums eh, Rīgā, tajā brīdī es klausījos televīzijā, vēl tas puriņas to kaut kas notiek Latvijā. Un tad brīdī es saku meitenēm, ņemam rožu kroņus rokās, to vašu dienas. Mēs esam atspiedušās ar muguriņu pret sienu un lūdzāmies rožu kroņu bērnu vēl īsti nemācījām, cik tam viņam toreiz bija. Nu, 6, 8 gadi, ja. Un es tikai lūdzu tieši ar rožu kroni, sapratu, kāds ir tāda paļāvība. Un pēc tam es teicu, nu, meitenītes, ko mēs šodien varam darīt vairāk. Pateicība Dievam, ka mums ir rožu kronis, ka mēs zinām, ka ir Dievs, Dievmāte, ka viņi var palīdzēt mums. Tāda bija mana toreiz nu, kas saka, ar astronomisku lapu. Ja Latvijas jau nāk palīgā, kas viņu lūdz. Es varu apliecināt tev un bērniem un visiem, kas tic vai netic. Šaubīgi tic. Paldies! Jā, tiešām tāds spilgts piemērs par, Jā. no jūsu dzīves. Sirsnīgs paldies par dalīšanos ar Dievu. Ar Dievu. Ar dievu. Tiešām spilgts piemērs, ka kā rožakroņa lūkšana var palīdzēt dažādos, eh, dažādās dzīves situācijās, un tad arī izziņas, eh, lai slavēts jūsu Jēzus Kristus, jūsu sirdis, lai neizbīstas, ticiet Dievam un ticiet man Jēzum. Tā rakstīts Jāņa evaņģēliet 4. nodaļā 1. pantā – un eh, tēvs Maksimilians Efatā teica, lūdziet, kad vien ir iespēja, arī ceļā. Es to daru un brīnumi notiek arī dziedināšana. Galvenais ir prieks, kas rodas. Iedrošinu lūdzoties rožu kroņi, eh, rožu kroni krītas augsts asinsspiediens. Pamēģiniet, lai svētības visiem. Un vēl piebilda, es noteikti esmu par lūkšanu, nevis skaitīšanu. Jā, eh, lūkšana un, eh, un skaitīšana, tie ir dažādi valodas aspekti. Redz, kur mums ir arī vēl kāds zvans, lūdzu. Nu, lai būtu slavēts Jēzus Kristus. Mūžīgi mūžam slavēts. Es jau arī piedalos nemitīgā rožu kronī, jau 14 gadus lūdzu, sakau to vienu stundu. Man bija šorīt no, se, no 6 līdz 7 lūkšanas stundiņa bija šorīt man. Un, Un, un es atcūtos uz svētdienās, braucu uz baznīcu ar vilsapēdu. Es vienmēr atkal kā izbraucu no mājas, tā tūlīt atkal sāku rožu kronīti lūgties. Un, un vienmēr palūdzos Dievamiņai, nu, tā, nu, tā uzties galva, nu, ja tā, tā, tā veselība tāda, bet palūdzos un visu. Un, un, un, un skaitu rožu kronīti un nemanot aizbraucu. Paldies Dievinam, aizbraucu uz baznīcu. Iz baznīcu neaizbraucu un tas ir ļoti stiprinājums un ar um, radio Marija pateicība, kad es nevienu rožu kronīti, kad es esmu mājā, nevienu rožu kronīti es neizlaižu skaitu ar jums visu, visas lūkšanas, visu, visu, visu laiku. Un paldies jums visiem, lai veselība visiem, izturība visiem, kas lūdzās, kas klausās un, un visiem kolektīvam, visiem. Visu, visu to labāko. Tā jūs paldies, jūs tādi esat ar Dievu. Paldies, Valentīna. Paldies par liecību. Ar Dievu. Nu, redz, un vēl kāda īziņa, kas ir ienākusi. Slavēts Jēzus Kristus. Rožakroņa lūkšana ir ļoti mīļa jau sen. Tagad jau vairākus gadus mūsu ģimenē lūdzamies Pompejas diamātes novennu. Diamāte ir mana ceļvede. Esmu bijusi Meģigorijai, Lurdā, Fatimā, un katrs sveceļojums ir bijis aicinājums. Pateicība Dievam. Redz kā, um, daudzi Eh, zinu, ka daudzi arī lūdzās eh, Pompejas novenu, jeb tās vairākas dienas, ja nemaldos 40 dienas, eh, katru dienu rožu kroni, un zinu, ka arī daudzi cilvēki ir piedzīvojuši tādas žēlastības un brīnumus savā dzīvē, un atgādinu, ka tieši šodien, 7. oktobrī, pulksten 17 jeb ja piecos pēcpusdienā, varēsim arī tiešraidē dzirdēt Eh, šo lūkšanu rožu kroni tiešraidē no Pompejas, Itālijā. Tātad šī vieta, šī Marijas svētvieta, um, šodien varēsim uz to ceļot it kā garīgā veidā, garīgā svētceļojumā. No turienes tad dzirdēsim lūkšanu un lūksimies kopā ar vairākiem simtiem, varbūt simtu tūkstošiem cilvēku visā pasaulē. Radio Marijas stacijas pieslēgsies šai lūkšanai. Tā kā nenokavē, paliec kopā ar Radio Mariju un pulksten piecos, tad esam kopā rožakroņa lūkšanā. Bet šajā brīdī, diemžēl, <laughs> liecības un zvani tikai vēl turpinās, un mums ir arī vēl kāds zvans, lūdzu. Lai slavēts Jēzus Kristus. Mūžīgi mūžam slavēts. Nu, man ar rožu kroni arī sākās visa kalpošana. Pirmais, nezinu, apsveicu priesteri, ar rožu kroni lūdzoties reizē ar Mariju, un tā man iesākās rožu kronis. Tad rožu kroni aizgāja sveceļojumos. Te ir sveceļojumā, es jau nu, nevarēju paiet tur es kilometru, bet ar rožu kroni es nogāju simts kilometru. Kā man tik grūti paliek, sāku lūgties rožu kroni. Viss man ir Dievs diedina aiziet, es varu vēl simts kilometru iet. Un tā viss. Nu, katru dienu lūdzos ar no rīta, teiksim, vienu rožu kroni. Šodien, piemēram, arī man nemitīgais rožu kronis bija, bet es pusstundu lūdzos, jo man nesenāk laika stundai. Mm -hmm. Tā arī vakaros, rītos lūdzos visu varu. Ļoti daudz rožu kronis, ko dot. Nevar pat izteikt vārdu. Slava Dievam! Slava Dievam! Paldies par zvanu! Paldies! Jā, tad šīs bija laikam arī mūsu pēdējais zvans šajā rītā, jo tagad jau jābeidz eh, šis rīta cēliens un jādodas